Fógra 1. Seo fógra ón eagraíocht Cairde na bPáistí. Bunaíodh an eagraíocht le hairgead a bhailiú chun cuidiú le hOspidéal na Leanaí i gCromghlinn i mBaile Átha Cliath. Ba iad tuismitheoirí leanaí tinne a bhunaigh an eagraíocht 20 bliain ó shin agus é mar aidhm acu áiseanna san ospidéal a fheabhsú. Go dtí seo, tá áit súgartha do na páistí tógtha acu agus barda nua a bhfuil spás ann do thuismitheoirí fanacht thar oíche lena bpáistí. Tá an eagraíocht ag reáchtáil siúlóid urraithe ar an tríú lá de mhí na Bealtaine agus tá súil acu €10,000 ar a laghad a bhailiú chun trealamh leighis nua a cheannach don ospidéal.